Pakartoto įstatymo knyga. 20 skyrius. Jei eisi į karą su savo priešais ir pamatysi raitelius, kovos vežimus, gausesnę kariuomenę negu tavoji, nebijok jų, nes viešpats, tavo dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės, yra su tavimi. Prieš einant į mūšį, kunigas turi ateiti ir kalbėti žmonėms. Klausyk Izraelį, šiandien jūs einate kariauti su savo priešais. Te nepasilpsta jūsų širdis, nenusigaskite, nebijokite ir nepabūkite jų, nes viešpats, jūsų dievas, eina su jumis kovoti už jūs, su jūsų priešais ir išgelbėti jūs. Vyresnieji kalbės žmonėms, kas pasistatėte naujus namus ir jų dar nepašventė, te grįžta į savo namus, kad nežūtų mūšyje ir kad kitas jų nepašvestų. Kas pasodino vynogyną ir jo vaisių dar nevalgė, te grįžta į savo namus, kad nežūtų mūšyje ir kitas jų nevalgytų. Kas susižadėjo ir dar nevedęs paliko sužadėtinę, te grįžta į savo namus, kad nežūtų mūšyje ir kitas jos nevestų. Ir dar vyresnėji sakys, ar yra bailių ir nedrasių? Grįžkite į savo namus, kad jūsų baime nepersidutų jūsų broliams. Kai vyresnėji baigs kalbėti, paskirs kariuomeniai vadus, kurie ves žmonės. Priartėjęs prie miesto, pirma pasiūlyk jam taiką. Jei jis priims ir atidarys vartus, visi miesto žmonės tau tarnaus ir mokės duoklę. Jei jie nenorės taikos ir pradės kovą, apsupk jį. Kai viešpats, tavo dievas atiduos jį į tavo rankas, išžudyk kardu visus jame esančius vyrus moteris, vaikus, galvijus ir visa, kas yra mieste, pasilaikyk. Naudokis grobiu, kurį viešpats, tavo dievas tau davė. Taip daryk su visais miestais, kurie yra labai toli nuo tavęs ir nėra iš šių tautų miestų. Tuose miestuose, kurie tau duoti paveldėti, nepalik nieko gyvo, kas kvepuoja, visiškai išnaikink hetitus, amoritus, kananiečius, perizus, hivus ir jebusiečius. Kaip viešpats Dievas tau įsakė, kad jie neišmokytų jūsų daryti tų bjaurysčių, kurias jie patys darė savo devams. Ir jūs nenusidėtumėte viešpačiui, savo dievui. Ilgą laiką laikydamas apsuptą miestą ir prieš jį kariaudamas, neišnaikink medžių, bet valgyk jų vaisius. Juk medis ne žmogus, kad prieš jį kariautum. Tik medžius, kurie neneša vaisiaus tinkančio valgymui, gali kirsti ir pasidaryti iš jų sustiprinimus apgulčiai, kol miestas bus paimtas.